Саме підійшов Анастас до нестарого ще продавця сиру. А чи ти не гадаєш, поважений, що перемогаться ця дісталася імператором надто дорогою ціною? спитав Анастас продавця і набрав вигляду дармоїда, який виштається ранком на базарі, щоб дещо розправити язик. А як то? зневажливо спитав крамер. Так ти, певно, чув, що Володимир бажає руки порфірородної царівни Анни. Тріс би клятий поганим. Налякали мене страшно ця швидка перемога, говорив. Ми всі гадали, що Володимир поволоводиться з вороховниками хоч два-три місяці, а за цей час можна буде віддати це рівно за когось іншого. Тут маєш? Врубай мені козячого сиру так на півдрахми прохав Анастас. Крамер усміхався весело. Так, так, говорив, краючи сир. Ми тут у Царгороді добре чуємо, як росте трава та як утоплюється з комара сало. Ось тобі і сир на два підняді. Анастас узяв сир, вийняв дві тоненькі срібні монети, а там, наче нагадуючи собі, щось спитав. А е, чи нема страху, щоб цей варвар не взяв Анни силою? Не бійся, друже, це і в натуту в лахерні. Навіть так не знайшли її варяги. Вони гляділи в Магнаврі, Буколеоні, та ніколи тут, під боком варягу Руської пристані. Ніхто не пройде теодозі, ніхто не перелізе через високі заборола укріплень палати. Так спасибі за вісточку та за потіху треба йти у церкву подякувати за ласку Всевишнього до нас грішних. Анастас відійшов лінивим кроком дармоїда, та коли крамар з сиром залишився далеко, підтягнув на собі туніку і побіг у церкву. Де ти подівся? спитав князь. Дякуй Богу, милостивий, твоя мрія готова здійснитися швидко, ходи. Саме скінчилася відправа. Анастас вийшов на східці, які вели на хори, а Володимир і Роман йшли за ним. З подивом придивлявся Великий князь до різьби, яка зображала виноградне листя, з пілігрона, голови та крила ангелів. Усе те пов'язане в мистецькі викрутаси, нібито безладні, а такі гармонійні, наче пісня співана на вісім голосів. На хорах не було нікого. Запах копоті та воску був сильніший, ніж унизу, а скрізь на скісних пультах лежали фоліянти з напівами. Пильно розглянувся Анастас довкола, а там і приступив до одного з чималих свічників, що були вмуровані у стіни за заступи. Дивіться пильно на східці, чи не підходить хто чужий, сказав шепотом і з усієї сили натиснув знизу одне з рамен свічника, і вмить безшумно відчинилася вічниця грубого стовпа, на якому спочивало синє золоте склепіння церкви. Живо за мною квапив. Іначе приводи щезли всі три у стовпі. Тихо замкнулася за ними стіна і огорнула їх пітьма. Обережно тут вхідці, сказав Анастас і поліз уперед. Чому тремтить твій голос? спитав князь. Це спомини князю. Гіркі та солодкі, гарні, погані, а є між ними такі осоружні й чорні, мов та ніч. Мовчки лізли вниз, наче в пекло. Закопі ставало щораз душніше та темніше доки Анастас не ступив на рівну землю. Чи не подушимося? запитав Роман. Зараз стане холодно, а навіть вогко. Тут направо гроби, а ліворуч відплив води. І справді почувся десь у темряві тихий шум води, яка текла. Довго ступали так у пітьмі, у кінці грек викресав вогонь. Слава Всевишньому, сказав радісно, а велике твоє щастя, деспоте, і я, грішний, не гадав, що все піде так гарно та гладко. Мої, здається, в якійсь кімнаті, здогадувався Роман, обмацуючи вогкі стіни, які в цьому місті розступались. Так, бачу, що від останнього разу, як я був тут, тобто дванадцяти літ не проходила туди жива людина. Викресав вогню вдруге і запалив грудочку губки. При її слабенькому світлі вказав у заглибині стіни на якісь тріски. Ось бачите, це смолоскипи, які приніс я востаннє. Вони вогкі, але біля них лежить ще золота коробочка з губкою та кресалом. Бачу, тут якісь сходи, замітив князь, якого вся мандрівка стала вже сама собою займати. Цими сходами підемо, сказав Грик, але ще не швидко. Поки що мусимо ще одне полагодити, а для цього треба нам світла. Ба де ж його взяти, смолоскипи, кажеш вогкі, відповів Роман. Хіба пожди, у мене є дерев'яна дощина у піхвах меча видобув ніж, протяв шкіру і здер її врази срібним окуттям. Показалися дві тонкі дощини. Опісню вирвав з шапки вовняну підшивку, постругав дерево ножиком і швидко у виступі стіни розложив маленьку ватру. При дивному світлі побачили мандрівники, що знаходяться у невеликій кімнаті. Перед ними був у стіні чотирикутний отвір, у якому виднілися нові східці. За мною сюди, показав Анастас ліворуч. Там теж нічого нема. Ба, побачиш. І справді, коли підійшли, помітив Володимир, що це не одна ціла стіна, а дві, які заходять одна за одною і залишають вузенькі десь униз. Бачите, це перехід. Він веде глибоко, глибоко вниз, аж до рівня Золотого Рога. Морська вода доходить аж сюди, а над нею ще на яких два лікті склепінь. Під ним можна було виплисти на затоку, та тепер її нема. Та можна перейти в брід, бо води всього на лікуть або півтора. Досі все йде гаразд. Може бути, що при повороті не можна буде перейти через церкву, а тоді тобі, князю, придасться цей перехід.